Вітаю, я Аня, і я біолог. Вітаю, а я Міша, і я не. І гэта падкаст біябурбалка, дзе мы разам шукаем адказы на вашы простыя і складаныя біялагічныя пытанні. Такі, як, напрыклад, гэтым разам у нас якое пытанне? Гэтым разам нам даслалі пытанне пра мух, і яно гучала так: Вітаю! Мухі вельмі стамілі. Іх просьма ў гэтым годзе. Адсюль пытанні, Чаму некаторыя значна большых памераў жужжаць і быццам не стамляюцца лётаць, а астатнія не. І навошта мухам кусацца? Дзякуй вялікі нашым слухачам за такое цікавае пытанне. Я, дарэчы, з дзяцінства баюся мух. ад мяне дзякую асабіста. Але ўсцешвае, што ў нас фармат падкаста, Таму прынамсі не трэба глядзець на выявы мух, Хаця гэта таксама напэўна грае нейкую інфарматыўную функцыю. Трэба глядзець, <laughs> канешне ж, на выявы і выявы будуць у нас у нстаграм і тэлеграм-канале, таму подписывайся у нас фоткі мух. Да гэта моцны аргумент. <laughs> Вось. І сярод гэтых пытанняў, напэўна, трэба неяк сфокусірвацца выбраць нейкае асноўнае, на якое мы будзем адказваць у гэтым эпізодзе. Так, давай сфокусуемся на пытанні, навошта мухам кусацца, яно самае напэўна цікавае. Вось пачнем мы э, з таго, што мухі бываюць розныя. Да? І што калі мы пытаемся навошта мухам кусацца, трэба яшчэ ўпэўніцца ці пра мух мы наогул ведзем гаворку. Мухі яны адносяцца да казурак ці вусякоў па-беларуску, проску гэта насекомыя. Гэта найбольш разнастайная і буйная група жывёл на планеце зямля. Таму што зараз запісана больш за мільён казурак, але вучоныя кажуць, што насамрэч іх значна больш, іх ад 6 до 10 мільёнаў мы проста яшчэ не ўсіх знайшлі, не ўсіх адкрылі і апісалі. І насамрэч энтамолагі, людзі, якія займаюцца казуркамі, яны нам сказалі, што мы жывем на планеце казурак. Таму што на аднаго чалавека на планеце зямля прыходзяцца 1 мільярд 400 мільёнаў казурак. Ой-ой-ой. І, і якая частка з гэтых казурак мухі? Дарэчы, даволі вялікая колькасць мухі, таму што мухі адносяцца да атраду двукрылыя. І вось гэты атрад ён на другім месцы па колькасці пасля цвердакрылых. Цвердакрылыя гэта жукі, таму што ў іх адна пара крыльцаў яна вось цвёрдая, такая хітынізаваная, каб абараняць крыльцы, якія патрэбныя менавіта для палёпу. Ну і яшчэ прыгожыя яны да? рознакаляровыя. Як ты да жукоў адносішся? Цэлым, напэўна, лепш, чым да мух. Але больш маленькая дзіцячая траўма у мяне была, калі мяне пакусала багоўка. Таму да іх таксама пытанне ёсць. А ты хацеў, каб яна табе прынесла хлеба. Ну так так абяцалі да. Ну вось ты ўвёў багоўку стрэса, яна чым горш. Так. А, добра, вось вернемся да мух. Вось мухі адносяцца да атраду двукрылая, таму што ў іх два крыла. хто не здагадаўся. Але <laughs> не ўсіх у каго два крыла, не ўсіх казурак можна вось так браць і сходу называць мухамі. Ёсць такое адмысловае сямейства, яно называецца сапраўдныя мухі. Вось там <laughs> сапраўдныя мухі. не ўсе гэтыя фейкі. <laughs> Так. Напрыклад, да іх адносяцца пакаёвая муха, Э, гэта такая до 9 мметраў шэрая муха такая валасатая вся патлата і яна жыве ў пакоі яна называецца так таму што яна насамрэч аддае перавагу жыць у нармалёвым жытле они не недзе там на двары такія мухі яны называюцца эндафільныя Таму што яны любяць жыць у сярэдзіне чалавечага жытла Ну а ўсе мухі, якія любяць жыць побач чалавекам і ўсе жывыя арганізмы, якія любяць жыць побач чалавекам, яны называюцца сінантропы. Вось такая пакаёвая муха яна можа праляцець да некалькіх кіламетраў, каб знайсці бліжэйшае жытло чалавечае. Як ты думаеш, чым абумоўленая такая любоў мух да чалавека? Ну комфортныя умовы, цёплае памяшканне, шмат розных арганічных рэчаў, дзе можна пладзіцца, харчавацца і комфортна адчуваць. Так, насамрэч у мух у іх ёсць такая цяга да субстанцый арганічных, якія вадкія, цёплыя і смярдзяць. <laughs> І як не сумна мне гэта прызнаваць, Э, але там дзе жывуць людзі і <laughs> там дзе яны разводзяць свойскіх жывёл напрыклад там таких субстанцый большым у любым другім месцы у прыродзе Таму вось мух так і цягне э, да жытла людзей Вось ёсць яшчэ дамовая муха яна адрозніваецца ад пакаёвай тым што яна крыху больше па памерах і яшчэ яе лічынкі яны могуць паразітаваць на жывых арганізмах Ёсць яшчэ такія прыгожыя, прыгожыя мухі. Яны блішчаць у іх такі металічны блеск. Бачу, такі... вельмі добра ведаю пра каго ты кажаш мне ніколі не прыходзіла ў галаву што яны прыгожыя але яны прыгожыя яны такія вось зялёныя мухі яны ж смарагдавыя ёсць такі мінерал смарахт да? па-руску это ізумруд так і вось угу. ёсць смарагдавая шкатулка а ёсць смарагдавыя мухі вось э, мне яны заўсёды вельмі падабаліся але так да той пары пакуль я не даведалася што яны называюцца мясныя мухі а, а яшчэ іх называюць падальнымі там ёсць розныя віды і у іх асаблівасць яны вельмі хутка рэагуюць на пах мяса ці пах э, забітай істоты і таму яны злятаюцца напрыклад на базары дзе прадаюць мяса і вось любяць на гэтым мясе сядзець і насамрэч працуюць спецыяльныя эпідэміялагічныя камісіі якія правяраюць каб гэтых мух не было на гэтых базарах тому што такія зялёныя мухі называюцца зялёныя мясныя мухі ёсць яшчэ сінія мясныя мухі яны вось лічынак адкладваюць не ўгніючыя а Э, вадкія субстанцыі, а ў мяса сырое могуць у рыбу, нават у маласольную рыбу могуць адкладваць. Няблага так ты лічынкі харчуюцца. Цікава яшчэ, што яны не грызуць, а яны як бы наплёўваюць вакол сябе сліну і ў сліне э, спецыяльныя ферменты пратэазы. І яны як бы мяска вокруг лічынкі ператвараюць у такі супчык, бульончык. І потым яны этот бульончык засмоктваюць. Ага, калі дарэчы хто слухае падкаст падчас абедаць і вячэры смачна есці вам <laughs> ну, вось, што адразу вось давай падумаем пра перавагі такога спосабу ежы нам хоць і гітка але ў гэтага ёсць вялікая станоўчая роля у прыродзе таму што лічынкі мух яны гэты свой бульончык яны не да канца яго з'ядаюць і калі напрыклад у дзікай прыродзе яны раскладаюць трупы жывёлаў то частка гэтага бульёнчыку яна пераходзіць у глебу і такім чынам глеба ўзбагачаецца арганікай, То бок гэта такое натуральнае арганічнае ўгнаенне. Дзякуем вельмі вялікія, але не вельмі шчыры <laughs> за гэтую карысную каштоўную працу. Што яшчэ пра мух? Ёсць яшчэ сярод каляровых такая цікавая муха сіняя вясновая муха. І гэта такі прадвеснік вясны сапраўды, Таму што у яе, яе актыўнасць пачынаецца ўжо пры плюс 1 плюс 2 градусах цельсію То бок пры невялікай тэмпературы у мяне ў прынцыпе <laughs> яны пачынаюць вылазіць ужо са сваіх зімовак і вось яны такога сіняга колеру і яны таксама любяць усе гэтыя арганічныя смярдзючыя субстанцыі але паколькі все ж таки яны вясновыя мухі у іх яшчэ ёсць і любоў да кветак Вось, яны часцяком сядзяць на э, так званых парасонавых кветках да? напрыклад э, на моркве вось на кветках морквы сніткі ці нават башчэўніка романтычніка і вось усе тыя мухі пра якіх я сказала яны у дарослым жыцці ніколі не дазволяць сабе укусіць чалавека. То бок я ўсё жыццё баяўся дарослых мух, а трэба было лічынак. Ну так, апаршаў. <laughs> Ведаеш, хто такі апарш? Ведаю, бачу. Гэта так лічынкі мясной мухі, так, але э, насамрэч э, ну, я думаю, шмат хто ведае, што апаршаў таксама такая ёсць добрая роля для чалавека, яны яму дапамагаюць хадзіць на рыбалку, карміць э, хатніх жывёл там птушак і э, рэптылій А яшчэ не ведаю як зараз але раней парашоў выкарыстоўвалі нават у медыцыне якім чынам э, калі было загнаенне рану ага. <laughs> да, памятаеш я казала што ў мух і асабліва ў лічынак у іх ёсць вялікая любоў да вот гэтых гніючых смярдзючых субстанцый восьось іх туды запускалі яны выядалі менавіта тое што гніе у ранах а яшчэ апарышы граюць ролю ў крыміналістыцы <laughs> шматбаковая <laughs> сапраўдны крыміналіст ён ведае ўсё пра стады развіцця мух і ён можа па вось гэтым стадыям вызначыць калі быў забіты чалавек труп якого ён знайшоў нешта неяк <laughs> давай перайдзем да дарослых мух На жаль, ёсць дарослыя мухі, які кусаюць і вось усе мухі яны падзяляюцца на крывасосаў і не. І ёсць такі лайфхак для таго, каб зразумець, на цябе села муха крывасос ці не. Калі ў яе ротавы апарат уцягваецца і на канцы такія лопасці, якімі яна нібы так дробненька цалуе цябе, <laughs> то гэта муха, якая не збіраецца цябе кусаць, Таму што у яе ротавы апарат ён прыстасаваны да лізання. То бок у яе вось ёсць такія на канцы ротавага апарату ёсць такія две вялікія лопасці з канальцамі і гэтымі лапасцямі яна фільтруе вадкасць з паверхняй, ну, напрыклад, тваёй скуры, калі гэта пот. Вось, калі яна не садзіцца на чалавека, то вось яна збірае гэтымі лопасцямі, кропелькі вадкасці якія знайшла але канешне мухам можа і падняць гэтую лопасці там будзе ротавая туліна і вакол гэтай ротавай адтуліны будуць такія цвёрдыя шыпы з куцікулы э, якія вось у мух называюць зубамі але гэтыя зубы яны патрэбны не для таго каб цябе кусаць міша яны трэба калі напрыклад муха знайшла хлебную крошку але паколькі у яе вось апарат для ужывання вадкай ежы ёй трэба спачатку з гэтымі зубамі крыху яе так перацерці потым напляваць на яе слінай а потым ужо засмактаць сваім ратавым апаратам Ага. А як выглядае муха, якая збіраецца мне кусаць? А муха, якая збіраецца цябе кусаць, не будзе па табе ползаць і цалаваць цябе <laughs> дробнымі пацалункамі. Вось яна ціхенька сядзе і ў яе э, ротавы апарат колка смактальны. Гэта такая вострая, загостраная на канцы трубка, якая ніяк не ўцягваецца, то бок намер сваю яна ніяк схаваць не можа. І яна лёгка прабівае скураныя пакровы. Здаецца, гэта наадварот працуе, калі укусіла муха, я буду ведаць, як працуе ротавы апарат. Ну, напрыклад, калі муха э, побач з табой недзе поўзала і ела нешта на стале, то гэта дакладна не тая муха, якая будзе цябе кусацьцяшае. Сярод э, такіх мух, якія маюць колка смактальны апарат, ёсць жыгалкі, напрыклад. Яны вельмі падобныя да сапраўдных мух, да дамовай мухі ці да пакаёвай, Але вось у іх э, не ўцягваецца гэтая трубка, якой яны смокчуць кроў. Яны не поўзаюць і не шукаюць ежу па паверхнях. А яны ганяюцца вось э, за цеплакроўнымі жывёламі. І сэнс у тым, што іх такая найбольшая актыўнасць яна прыходзіцца на канец лета-восень. І закон таго, што яны падобныя да астатніх мух, то людзі пачынаюць казаць, што гэта мухі там азвярэлі і лютуюць, А насамрэч гэта просто жыгалкі прыляцелі. просто закон таго, што іх па колькасці менш, яны менш адкладваюць яек, то іх з'яўленне яно заўсёды адчувальнае для чалавека, калі вось яго нарэшце пачынаюць кусаць мухі. Вось я гэта ўсё слухаю і думаю, ёсць жа мухія, такие гуманные нормалевые мухи, они не обыходятся и не кусаются. Вот те, которые кусаются, на во что они это делают? Можно было бы, конечно, обойтись, но помнишь, я сказала, что мухи, они первоважно уживают э, ватку и ежу. И вот кроу – это э, такие универсальный протеиновый коктейль. У ее шмат белков, которые легко засвоивать. И яны і ў плазме крові і ў эрытрацытах. Таксама у ёй ёсць тлуст, у ёй ёсць неабходныя солі і вугляводы таксама. Суперфуд. Так гэта, <laughs> гэта такі суперфуд і зразумела, не адны мухі да гэтага дадумаліся. Э, і вось для мух аказалася лягчэй знайсці вялікую жывёліну, прарабіць у ёй маленькую дзірку і высмактаць у яе крыху крыху крыві. Чым знаходзіць э, сябе ежу, там цвёрдую, якую на якую патрэбна папляваць, потым яшчэ там э, пашкрабсці гэтымі сваімі недазубамі, потым яе засмокваць, адфільтроўваць. Гэта цяжэй. І таксама цяжэй атрымоўваць вось гэтыя бялкі э, з раслін, Таму што ў крыві яны ў э, больш даступнай для мух форме. Але не ўсе мухі такія крыважырныя. Вось э, у большасці крывасосаў кроў п'юць самкі, Таму што самкам патрэбна больш энергіі, патрэбна вось гэтых белкоў больш, Таму што ім потым адкладваць яйкі. І вось э, у казурак у іх э, <laughs> няма шкарлупіння ў яек, але жаўткі ёсць. І гэтыя жаўткі гэта такая сабойка для будучых лічынак. То бок у іх вось захоўваюцца гэтыя харчовыя рэчывы, якімі будуць харчавацца лічынкі, пакуль яны вось у сярэдзіны гэтых яек развіваюцца. І каб назапасіць гэтыя харчовыя рэчывы і мець магчымасць за адзін раз адкладваць па сотні яек, мухам патрэбны нейкі вось такі суперфуд, які хутка можна засвоіць і хутка можна знайсці. Але вось у жыгалак, пра якіх я казала, у іх і самцы і самкі п'юць кроў. З улікам таго, што кроў гэта такі суперфуд, такі зручны і карысны. Чаму засталіся яшчэ вегетарыянскія мухі, якія шукаюць ежу ў іншых месцах, чаму не ўсе яны п'юць кроў? Ну мухі так вегетарыянцаў сярод іх трэба сказаць таксама не шмат таму што вось я перад гэтым пералічвала гэтых мух якіх мы ведаем да сінантропных э, пакаёва зялёная мясная шэрая мясная <laughs> зразумела да? што не шмат вегетарыянцаў адзінае <laughs> што яны не смокшуць кроў сапраўды і ну глядзі сэнс у канкурэнцыі памятаеш мы закраналі тэму канкурэнцыю ўжо калі вось размаўлялі пра птушак але там была канкурэнцыя за увагу супрацьлеглага полу тут канкурэнцыя за ежу каб мухі усе елі адну і тую ж ежу на ўсіх бы не хапіла Таму у працэсе эвалюцыі э, атрымалася такая дывергенцыя. Насамрэч на пачатку мухі не пілі кроў. На пачатку кажуць, што першы вось ратавы апарат казурак гэта быў грызушы ратавы апарат такі як у конікаў напрыклад э, не тых конікаў якія кабыдык кабыдык а тых конікаў <laughs> якія э, па-руску кузнечыкі да і у іх быў грызучы ратавы апарат то бок яны адгрызалі кавалкі ежы і потым неяк з ёй там спраўляліся так потым э, атрымалася спецыфікацыя тых ратавых апаратаў і мы усе ведаем ратавы апарат матылёў, што ён такі як э, хобат закручаны так у спіральку і ён прыстасаваны менавіта для таго, каб высмокваць нектар э, з кветак. А вось у мух таксама атрымалася спецыфікацыя. У некаторых з іх атрымаўся ліжучы ратавы апарат. То бок яны нікаго не кусаюць, яны налізваюцца. <laughs> <laughs> Ось. А ў іншых атрымаўся вось такі колка смактальны апарат яны праколваюць скуру і смокчуць кроў. А яшчэ колка смактальны апарат ёсць у тых мух, якія праколваюць і расліны і высмоксваюць сокі з раслін. А ёсць яшчэ казуркі якія пракольваюць іншых казурак і смокчуць сокі з <laughs> іншых казурак Вось то бок это такія драпежныя казуркі Таму вось э, такая вялікая разнастайнасць і ўсё гэта для таго каб ежы розныя ўсім хапіла нехта любіць кроў нехта любіць нектар нехта любіць сокі раслін нехта вось іншых казурак высмактаць і ўсім больш-менш комфортна. Тады скажы мне вось што. Вось пакуль я разглядаю, які там хабаток у мухі, яна паспела мяне ўкусіць, якія могуць быць наступцы для мяне. Так, ну па-першае, калі цябе укусіла муха, то не трэба <laughs> панікаваць. Таму што трэба глядзець, як развіваецца рэакцыя твайго арганізма на укус. Часцей за ўсё э, гэта будзе просто зуд э, і прыпухласць. І гэты зуд яго можна зняць. Па-першае, апрацаваць месца укусу нейкім антысептыкам, медакіраюць перакіс вадароду, ну ці што ёсць у цябе з сабой, там звычайны санітайзер таксама нічога. Другое ёсць адмысловыя мазі, якія здымаюць гэты зуд, Таму што зуд гэта такая лакальная рэакцыя тваёй імуннай сістэмы на тое, што трапіла разам са слінай мухі табе пад скуру і часцей за ўсё гэта проста спецыяльныя рэчывы якія робяць кроў больш вадкай капея <laughs> лепш засмоктваць і гэта яшчэ анальгетыкі то бок мухі пра цябе клапоцяцца <laughs> просто... <laughs> так, ну, ты не адразу іх забіў яны часцей за ўсё у упрыскваюць э, анальгетыкі таксама так робяць камары вось гэтыя жыгалкі про якіх я казала у якіх і мужчыны жанчыны п'юць кроў вось яны не ўпрыскваюць вось яны наогул псуюць э, усю рэпетацыю мужчыную тому что вось яны напрыканцы лета з'яўляюцца пачынаюць усіх жэрці і Вось і яшчэ і могуць вызываць такія даволі моцныя рэакцыі імунныя алергічныя таму вось яшчэ медакі раюць калі ты едзеш на прыроду мець сабой антыгістамінныя то бок прэпараты супраць алергіі адзінае што не трэба імі злоўжывацелі калі ты бачыш што ну мусіць трэба <laughs> то вось трэба гэта яшчэ таксама актуальна для дзяцей таму што у іх гэта імунная рэакцыя можа быць больш моцнай у Але так, на жаль, мухі яшчэ могуць і пераносіць хваробы, Таму што ў іх вантробах жывуць бактэрыі часцей за ўсё, то бо гэта паразіты паразітаў. Мухі вось гэта нашы паразіты, а бактэрыі, якія жывуць у мухах, гэта паразіты мух. І яны гэтых паразітаў набіраюцца ад іншых жывёлаў, не людзей, <laughs> якіх яны кусаюць, напрыклад, там ад зайцоў, ці вось ад хатніх жывёл. І гэтыя бактэрыі яны могуць вызываць даволі цяжкія хваробы. Напрыклад, калі была сібірская язва, то вось асноўным такім пераносчыкам яе былі менавіта мухі. Але дзякуй Богу зараз <laughs> у нас няма такой э, пагрозы сібірскай язвы што ёсць гэта сепсіс то бок запаленне тканак і ёсць яшчэ такая вось цікавая хвароба якая зараз бянтэжыць медыку ў беларусі гэта тулерымія называецца так таму што ёсць такое возера тулеры у ЗША і калісьці там хадзілі каля таго возера медыкі і пабачылі суслікаў. Гэта былі вельмі ўважлівыя медыкі, якія нават праблемамі суслікаў цікавіліся і вось яны пабачылі, што ў суслікаў у іх павялічаныя лімфавузлы вельмі павялічаныя. І гэта называецца бубоны калі вось яны такі вельмі э, павялічныя і чумы не маю так так была такая у той час страшная хвароба бубонная чума і калі яны пабачылі гэтых суслікаў з бубонамі яны э, ўзялі ў іх аналіз паглядзець ці не чума гэта даказалася што не тых бактэрый якія вызываюць чуму у іх не было але былі іншыя бактэрыі якія вызвалі гэтую хваробу тулерымію якую і назвалі па назве гэтага возера тулярэ І гэтая хвароба яна ад суслікаў, зайцоў, мышэй, андатраў, <laughs> нават баброў, на жаль, праз крывасосаў перадаецца чалавеку. Сімптомы гэтай хваробы гэта тое, што у цябе з нянацку павышаецца тэмпература. І, і пры тым, што інкубацыйны перыяд ён звычайна 37 сотняў, але можа быць і да месяцу. То бок вось цябе ўкусілі, а потым з нянацку тэмпература 38-40, інтаксікацыя, слабасць, боль у цягліцах, галаўны боль. Э, у некаторых кан'юктывіты пачынаюцца ліхаманка і вось асноўная такая асаблівасць гэта тое, што павялічваюцца вельмі лімфавузлы і не толькі на шыі, але і пад пахамі, у пахвіне і яны могуць быць скурыная яйка памерам. Боже мой. І вось так хвароба гэта нялёгкая і калі ў цябе з нянацку павялічылася тэмпература, ты нават не спрабуй <laughs> здагадацца, што ў цябе і загугліць. Просто тэлефануй доктару. А калі ў цябе тэмпература 40, ты тэлефануй адразу ў хуткую дапамогу. Там з табой разбяруцца яны вучыліся. І трэба <laughs> сказаць, што так я не доктар, да? Тое, што я зараз кажу, гэта далёка не ўсё, што ёсць і трэба не панікаваць, захаця а калі ўсё ж такі здарылася так што ты бачыш што ты захварэў то звяртацца да людзей якія ведаюць як цябе лічыць і думаю пасля майго аповеду ты наогул у лес ніколі не пойдзеш э, там дзе <laughs> дабрроў да, да каго-небудзь яшчэ там я лепш за да, там таксама ж ну мухіш яны усюды пралетаюць э, насамрэч не варт так моцна баяцца таму што захворванняў тулерэміі то іх не так і шмат у беларусі і вось у перыяд 98 -го года по верасень 22 я прочытала что было 66 у выпадкаў на всю рэспубліку гэта сапраўды не шмат таму что значна больш выпадкаў напрыклад лайм барльоза так яго таксама могуць пераносіць мухі але часцей за ўсё яго пераносяць кляшы І насамрэч на цулерымію таксама больш часта пераносяць кляшы і камары. <laughs> аргумент <laughs> не баяцца хадзіць у лес. Ну э, <laughs> рэпелент выкарыстоўвае рэпелент і ну вось з гэтай тулерміяй, калі так глядзець, то гэта не шмат выпадку, таму што гэта адзін тры чалавека на 10 тысяч захворваюць. Вось па Еўропе вось такая верагоднасць. Але нешта ў апошнія гады гэтыя адзінкавыя выпадкі яны іх колькасць пачала павялічвацца і вось не толькі ў беларусі па еўропе і таму на гэтую тулерымію пачалі больш звяртаць увагі такое ўжо было і таму ёсць вакцыны ад тулерміі і вось не варта грэбаваць вакцынамі асабліва калі <laughs> баішся мух каб жыць спакайней можна вакцынавацца таму што у эфектыўнасць гэтай вакцыны яны пішуць што яна больш за 90сотку дарэчы да таго што павялічваецца колькасць гэтых выпадкаў у нас у пытанні калі ты памятаеш першапачатковым было што вось мух просьма ў гэтым годзе ці mm -hmm. сапраўды назіраецца такі тренд што іх колькасць павялічваецца назіраецца гэты тренд ёсць і гэта з-за змены клімату тому што сярэднегадавыя тэмпературы ў беларусі яны павялічваюцца як ва ўсім сусвеце і вось у нас яны за апошнія 30 гадоў павялічыліся амольна амаль на 8 градусаў цельсія гэта вельмі вялікая розніца а мухі яны цеплалюбівыя жывёлы зразумела што калі іх пракіпяціць то яны зварацца але вось тэмпература до да 48 градусаў упал сабе працуе і і одно і тое ж яйка можа развівацца тыдзень не можна развівацца дзень у залежнасці ад таго наколькі вялікая тэмпература Таму вось з гэтым змяненнем клімату мух становіцца больш яшчэ для мух важная вода яны калі лічынкі яны развіваюцца ў вільготных месцах але потым у такой перад кукальнай стадыі яны перапаўзаюць у месцы дзе менш вады Таму што калі яны будуць кукалкай яны могуць задыхнуцца з-за таго што вада побач Таму вось напрыклад гэтым летом былі доўгія перыяды калі не было дажжоў і мух з'явілася больш Таму што звычайна у гэтыя перыяды дажджы і ўжо кукалкі не развіваюцца А тут атрымалася, што для іх такія спрыяльныя ўмовы. Такім чынам клімат працягвае змяняцца. Беларусь становіцца ўсё больш цёплай краінай ці пагражае нам, што прыляціць нейкая муха цц. Пакуль што не, пакуль што ўсё не так драматычна змяняецца, каб з Афрыкі да нас паляцелі. А яшчэ нават калі і нехта прыляціць на самалёце, таму што мухі яны ж вандруюць з людзьмі на самалётах, у аўтобусах это таксама <laughs> такая цікавостка іх распаўсюджвання па свеце. Нават калі вось нехта і прыляціць з Афрыкі, то яго пабачыць, таму што ёсць такі энтамалагічны маніторынг, які праводзяцца кожны год і выяўляюцца вось гэтыя новыя віды, глядзяць наколькі шмат колькасць прадстаўнікоў гэтага віду ці пагражаюць яны ізалююць іх ці вось апрацоўваюць спецыяльнымі рэчывамі інсекцыцыдамі месцы дзе шмат нейкіх некарысных казурак але новыя віды ўсё ж такі прылятаюць вось зараз нарабілі крыку практыроў гэта такія вялікія драпежныя мухі з вялікімі вачыма вось... разнымі Э, выразнымі вельмі і яны могуць быць, э, Да 5 сантыметраў а ў тропіках да 8 сантыметраў даўжынёй. І калі ў Беларусі знайшлі такога актыра, але ён быў, мне падаецца паўтара сантыметры даўжынёй. Не такі ўжо і вялікі, але ўсё роўна для беларускіх мог великаваты. Нарабілі крыку. Аказалася, што вось это від драпежных мушак у якога настолькі атрутная сліна што ён без праблем палюе на воз пчол і шмялёў Але не варта так ужо баяцца ктуроў тому што па-першае яны заўсёды былі на Беларусі просто гэты ктыр дыадэма гэта новы ктыр до да нас прыляцеў Вось ты хоць раз пачуў ктыра Ну яго мне не прадстаўлялі, таму я не ведаю дакладна. Ну, я думаю, каб ты пабачыў, ты нарабіў крыку так, каб вось... пазнаў выразныя вочы. <laughs> Про вось тут э, працаўнік акадэміі наук вымушаны быў расказваць усім сМ беларускім пра тое, хто гэта быў настолькі ён усіх уразіў. Ну, я думаю, што ты б таксама запомніў. Таму не варта баяцца іх не так шмат і яны не нападаюць на людзей і ў іх нават ёсць добрая для людзей функцыя тому что яны ж драпежнікі так яны палююць на іншых э, казурак яны могуць забіваць казурак якія шкодныя для сельскай гаспадаркі пладовых мух тых жа воз якія таксама ўсіх ужо дасталі ну сцешвае што прынамсі ад катыроў ёсць нейкая відавочная карысць не зусім зразумела што з карысцю ад іншых всякихх гэтых мух <laughs> ну вось глядзі шмат каму незразумела і насамрэч я думаю что гэта так з-за палітыкі якая <laughs> праводзіцца Таму что вось я нават зайшла ну выпадкова калі шукала что там з мухамі ў беларусі якія хваробы пераносяць на сайт э, які называется уп цэнтр профілактычнай дезінфекцыі у мінску і там была фраза, якая мяне проста забіла. Таму што там было напісана, што спакон вякоў чалавецтва вядзе змаганне з гэтымі казуркамі, карыстаючыся разнастайнымі механічнымі, біялагічнымі і хімічнымі сродкамі вынішчэння. А пра карысць проста ні слова. Я разумею, чаму эпідэміёлагі, медыкі яны не любяць мух, Таму што у іх ёсць асаблівасць. Яны неабыякавыя да усялякіх угнаенняў, экскрыментаў, усяго, што пахне. Яны папоўзалі па іх, потым папоўзалі ў нас па стале, потым па нашай ежы, па наш саміх. У іх э, усё цела ў дробненькіх такіх валосіках, і за гэтыя валосікі чапляюцца бактэрыі бактэрыі жывуць у іх вантробах а мухі какаюць <laughs> по 50 разоў у сотні і вось там дзе позу там і какаюць яшчэ вось мухі якія не кусаюцца то яны ўсё роўна шмат ядуць і вось яны сядуць там на наш яблык яны не сядзяць на адным месцы яны апоўзаюць увесь гэты яблык і ўсе свае бактэрыі са сваіх лапак перанайсут на гэты яблык і былі такія даследаванні кажуць што мухі спрабуюць есці нават тады калі адчуваюць насычэнне то бок калі яны ўжо наеліся але трэба таксама зразумець, што ў нашай прыродзе у ёй ёсць э, дынамічная раўнавага. І любая жывая істота, якая зараз існуе у прыродзе і выжывае, яна ўплывае на гэтую дынамічную раўнавагу і поўнае вынішчэнне любых жывых істот любого віду яно абавязкова гэтую раўнавагу парушае і вядзе да сумных наступстваў. То бок ты хочаш сказаць, што калі б э, зніклі ўсе мухі ў свеце гэта быў бы не ідэальны свет. Ну далёка не ідэальны. У дзікай прыродзе усе тыя мухі, якія зараз сінантропы, то бок жывуць каля людзей і на іх смецці і вось усім, што пасля людзей застаецца харчуюцца у дзікай прыродзе. Яны хачуюцца на мёртвай арганікі. То бок вось калі пухі зніклі, мы пабачылі усе трупы дзікіх жывёл мы пабачылі значна больш гною вакол сябе і гэта ўсё не знікала глеба яна была ненасычаная арганічнымі э, рэчвамі на ёй бы нічога не расло таму што мухі яны ўплываюць на то каб арганічныя рэчывы пераходзілі ў глебу калі б зніклі мухі зніклі птушки якімі харчуюцца не было про каго рабіць папярэдні выпуск так потым ёсць мухі якія апыляюць расліны вось мы ўсё пчолы пчолы насамрэч на другім месцы мухі а толькі на трэці матылькі якіх мы так усе любім бок мухі другія апыляльнікі ў свеце Калі не апыляць расліны не будзе насення не будзе гародніны і уже не кажучы пра тое што мы выкарыстоўваем у муху гаспадарцы вось апарышы тыя ж яшчэ ў навуцы выкарыстоўваем каб не дразофіла не была б я генетыка і пра крымінналістыку я казаў ёсць нават цэлая галіна энтамалогіі навукі пра казурак называецца судебная энтамалогія карацей калі карысць невідавочная гэта яшчэ не значыць што яе няма і наогул вось жыццё з гэтым у гноем, які чалавек не прыбраў і мухі таксама не прыбралі, трупамі жывёлу, без птушак, там безгародніны, ну уяві сабе, ну, якое ж гэта жыццё без мух. Ну не вельмі атрымліваецца карціна так. Так, таму давядзецца трываць э, ва універсітэцкім падручніку па зоалогіі, па якім шмат хто з біёлагаў беларускіх навучаўся, там была класная цытата французскага энтамолога рэміша вена мне яна вельмі спадабалася яна гучала так казуркі шкодныя чалавеку толькі да той пары пакуль ён не выкарыстоўвае іх у якасці памочнікаў і адмаўляецца ўжываць сілу свайго розуму для пераадолення выпрабаванняў што паўстаюць за конт іх існавання ты ведаеш мне падаецца што гэта гучыць як мараль так я ж чагось знайшла цытату это і ёсць мораль <laughs> ну тады дзякуй всім хто слухаў дзякуй что <laughs> даслухали до конца подписывайтесь наш нстаграм телеграм я уже сказала там будуць мухі але акрамя мух там будет спадзяюся выкладу шмат цікавай дадатковай інфармацыі таксама там можна задаваць свае пытанні можна удакладняць моманты якія былі незразумелыя. Тады да пабачэння. Да пабачэння.